Da li je kafir osoba koja smatra Aishu radijallahu anha bludnicom, jer postoje i takve sekte danas koje su takvog vjerovanja da nas Allah subhanahu wa ta'ala sačuva to. Sala sačuva zabludi. Svaki onaj ko o ashabima govori ružno i tako govori, njegov menheđ, njegov akidet je neispravan. Znači to su osobe koje su skrenile se menheđa pute